وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم فلا تسلمون اللهم رب لكم ولد اللهم شفاكم ولد Men zâle nefsehu nefsini dediği kafasına basan ve hâbile bina ba'del Öldükten sonraki hayat için çalışan, uğraşan, didinen, emek fark eden, gazıyla, samimiyetiyle, sabahleyin okundu burada, İmam-ı Rabbani Kudüs'ü samimi ve sadık müritten bahsetti. Bilmiyorum ben sınıfta kaldım, tamam mı? Ne demek istiyor? یا معمول Allah'ım dedi, ben dedi bu yavrulara dedi, Kur'an'ı dedi, anlatmıyorum ama bunlar kafası almaydı dedi. Sen dedi bunları anlat diyor bana. Ben de geldim de sen niye anlattın bana? Bana dedi ki, onu çok göğüslendin dedi. Bayılmadı dedi, o öyle bir adam ki bak öldü ama hala iş yürüyor dünyada dedi. Buna inan, buna inan, buna inan, ölmek hayat bitmiyor. Neden? İlk ağır gider, sahiplerine gider. Asıl konu olmadığı için o yüce hizmetten ve nefsehu zeki insan nefsini genelde talebededir ve amile bima ba'del mevki ve öldükten sonraki hayat için mutlu olmak için de hiç çalışan uğraşandır. Kim gibi? Senin gibi. Teala geçelim Muhammed Mustafa'sın sen. Anlama verdim, nefse uydun, sen firavunsun. Asıl firavun bu. Firavun var ya, firavun var ya, firavun var ya, yani benim nefsim ondan daha firavun. Firavun olmasa suyun altında kaldı, yani ahmetler dedi suyun altında da olsa. Bu nefsler var ya öyle halindir ki, öyle ahmetler tezelerektir ki, için mesela kapıdan giremez değil mi? Pencereden girmeye çalışır. Oraya kapattık dedi tavandan bir karar. Olmadı dedi tavandan bir karar. Olmadığı için bir yerden bir ay böyle fare gibi bir karar. Yani gider, gelir, gider, gelir, gider, gelir. Ta ki senin işini bitirince. Kapıdan bir üzere duyulduğu üzere yani yapılacak yegane iş, yegane iş, yegane iş ki bugün en sağ göre koyulan soruyorlar. İslamların kafasını ezmektir. Bu iş ebediyen kolay ama bedeli vermek biraz zor oluyor. Onun için uğraşmak gerekiyor. Allah-u Teala bu namussuzun affedersiniz üstesinden gelmek için bütün silahları üzerine bir Cenab-ı Hak. 224 peygamber bu Umayya'nın bir yoluyla affedersiniz. Bunun hakkından gelmek için bize gönderildi. Bu 104 kitap var ya, bunun için bize gönderildi. Ve kuvvetli bir düşman ki, ya buna ne bileyim ben, nükleer başlık güzel adam bile hiç yani kırmıyor ya. Allah'ın Teala hepimizi yardım eylesin. Kimse, kimse kendisini böyle kalkıp da böyle günahmıştır, günah olur demesin. Mevlana Resulü diyor ki, Gafi, Cahil, anlayış şey müşterilerimiz. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? İşime gelen yeri göreceğim, işine gelmeyen yeri göremeyeceğim. Tersine bak, yine tevzilat yapma, diskonto yapma, zam yapmaya yapısı derler mi? Allah'ın internetine ilgilenmiş şekilde ne diyorsun iş başına geldiği zaman kıyameti bekleyin. Mücahat mücahat manası ne? Bizim anlatacağız meşhur şeklinde. Çok iyi senetli. Hayvan ol hayvan senetli. Hayvan ol hayvan idarelere geçirdiği zaman bu eşit o halde bekleyin. Ve Muhammed Mustafa niye kadar konuştu? Din hakkının ne kadar verilmesi gerektiğini Allah'tan dahi Muhammed Mustafa'nın dahi bilen yaptı. Tebbet yedâ ebî ve ebî Cenab-ı Hak söylüyor, Ebu Leheb'in hanımın içeri kurusun diyor Cenab-ı Hak Cennetine. Tatlına. Peki kaç sene kadar yollar Cennetine? Zaten münafıklar gitmez de Allah-u Teala cehennem kuşunun müsaadede buyuruyor. Onlar sevgiye kurduğun gelen kumatı giydirmiş, karanlar da diyorlar Cennetine. Avrupa diyorlar Cenab-ı Hak Cennetine. Bazen, bazen, burada böyle bir şey var, bir zaman, aa, şey var, hayır deme, deme, deme, Önce şunu sor kendine. Ben başta bazı hoca efendiye fırsat ve meramını nasıl anlayabilirim? Doğru mu anlayabildim, yanlış mı anlayabildim? Tamam, sen işin bekliyorsun senden, görürsün sen mesela. Zamandan beri nasıl olur arkadaş? Yani sen işi bildin, oradan bilmedin. O nasıl değil? O için mesela, ha, ağzından diyelim biraz, sandan e, aşağı, adamın ızdırabını verdiğini anla, bu kültür en zor şey, elin hiçbir anlaşmasın. Eğer sağlıklı mutlu edecektir, silahla çıkıyoruz, ne haber? Sen bu tarz insanlara hocaya bak ya, kredi yaptığında tam verdiğiniz sefer cuma günü kutlayacak zaman günü gözüküyor. Ben diyor ki, Efendimiz öyle konuşur ki sanki cephede, sanki cephede kendi askerlerin düşmana karşı emrine bir komutan edasını konuşuruz. Sakal kutlanır mı peki? Bakın bu kadar kitaplarına neler var neler, neler var neler, neler var neler. Bu sözlerden deli olma manası anlama. anlama, anlama ama İslamiyet'e bizde de şey yapmaktır. ondan geliyor, fark geliyor. Bir örnek vereyim size. Hepsi envare üç kişiyle çok uğraşıyor. Bir, tarikat belgelenecek olan, harca gidecek olanlar, hafızlığa ulaşanlar, eyaletine ulaşanlar. Var ya, uğraştığı kadar kimse yok. Sefer kalacaksın, anlamaya konuyla böyle başlamayacaksın. Allah böyle devam Bu işte bir şey diyor, başka şeylerden konuya girecektim ben. Nereden geldi o şey? Nereden istiyorsun? Hem haberler var, bir tane haberler okumuyor. Kim okuyor? Hoca okuyor. Mikrofonda o var. Sen de buraya çıksan, sen de oradan günahları söylesen iniyorsun. Hala gürültüsü böyle ha. Böyledir ha. Böyledir ha. Şurada sadece oturmuyorsunuz ha. Burada eli, elinde kılıçla bekleyenler var ama. Eller bir zamanla koyup ondan sonra burada sabah fakirler kalarıyordum böyle bir dilenci gibi. Alın elinde de kıvam olsun canım. Arapça bilmeyenlerin bir elinde kıvam olsun. Yani senin o halin bile, senin o halin bile Arapçada efendim ya Arif olur, ya Kadavlı Arif olur. Böyle kavramız mesela. Allah Allah alıyor, Allah ya almıyor. Siz olacak diye kovaya koymuş o kovanı. Niye? Kovanın dibi demiş. Peki buradan getirdiler diye kapatmış böyle. Şey, Telefonlarını beğen kafasını öğrenelim. Kitapta buyurulmuş ki insan adam mevcubatı. Niye insanları mevcubatı bakıyor? Öpmek, güzelmek değil, tamam mı? Onun için burada kadar yani cemaat-ı saadetten dinleyin. Buranın sahibi birileri birileri. Takin yoksa itikadı da yok. Aciz, aciz ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Peki yaptı, hevaya yaratmasına kaptılar, sonra peki Emenna ahlullah emani. Yine bu adam hala, hala dedi Allah hakkında iyi versin. Bismillahirrahmanirrahim. Başlatırız, konuşalım bu arada selam falan. Ve hacı gider yaparız, başla bakayım. Başla bakayım bakalım. Oraya kaç tane imza. Ayrıca sağlarından bile uçağa bininceye kadar kaç tane durakta bilmem ne yerlerden. Yer oluyor kadar değil mi? Ya bunu ya kardeşim bu emir o zaman davranın dedi ki o kafir taraftan dedi ya böyle kendimizi azaltmayalım. Yok olsa bile bu günde bir kişi bu diyalog vurur. O da sen misin değil misin? Rutin olan iş neyse, normal değilse onu veya onu tevbeye bazı evvel bir hafta sakatat şurudur. Yönetim bazda muhabbetten. Eğer şartı bazen efendi delik bazen bak kaç kafaya vurduğum insan mühendis ama aklından bunları söyleyin. Mağrur. Mağruriyeden. Güzel açı bakayım dedi. Hatta Bakanların pasaportlarına uçağa binecek, topar ben geri Burada da kafasına bastım ikiye şey kırıyor. Efendimiz kerametin zuhur ediyor. Şey bastım işe yarı ben kaldım içeri ve efendim. İkisi bir kişiye vuruyorum yani o. Sen normalde şahsıyız ve hocaları devreye koyman gerekiyor ki Allah kadar rahmet temenniyiz yerine olsun diye. Uçalım tarafı olmaz, sebep yok. Tebessümlere karşıya geçeceğim. Ben müsaade Sakralikul cizleri o hakemlik yapıyor. Sakralikul cizleri o hakemlik yapıyor diye yaptığı yerinde böyle. Hazini kenarına sandal çekiyor. Kas verdi. Amma ve verdi. Bak bu da var. Bu da Allah'ın kanunlusu. Sağlık mekanizme farklı bir bakır bir de dağ ordusu vardır. Devletin eğer bu iki de ordusu olur sevmez. Allah'ın bu iki türlü iddialı olan ordu sarsana ve toprağa sürme yaslarla öyle işgidi şey var oldu dediğimiz esmalı diyor ayaklarının altına alan Çinler karavan. Ama yetkiler versin dedi. Kendimiz aslında var ya yatar. da buyuruyor ki ve kesse bıraksa o ki sanırda gider okur diyor. Gerisi gidiyor. Her koyuyor. Kamil diyor. Mükemmel. Kamil diyor. Mükemmel diyor. Kamil. Kendisi Allah'a Kendi başkasında hakkını var dedi. Doğru ne kadar şey yaratılacaklar. Ama tekmelanın mükemmel. Allah'a e, muvaffakiyetler versin. Başına ihsan eylesin. Aciz men etme'e nefsu hevâ ve temennâ alel bize kim diyor, aciz kim diyor, hala da Allah'tan pek hiç umut almaya da kızım bağırsa, ben senin mahvet olduğundan dolayı babam bana ahirette torpil yapar, iltimas geçer diye zannetmez. Bizim anlattığımız belki Dünyada mesuliyet kadar zor bir şey yoktur. Sorumluluk zor bir şey yoktur. Gerek insan olsun, gerekse affedersin. Hatta ağır olsun, odun olsun. Belki onların hepsini meleklenmez ama, yani veya değil ama, mesuliyet ve sorumluluk yerine gelmez verilen cezalara bakıyoruz. Hani insan ne ağacı yediği ceza fark etmiyor. Eğer hiç sürmüyorsa, eğer tecrübüyorsa, araba çekmiyorsa, adam ne yapıyor? Böyle bir bayağı kalmıyor. Tam belli, vazife görmediğinden dolayı, Resulü'nün idrak etmediğinden dolayı, ondan sebepten dolayı daha bir hayvan affetmiyor. Ne yapıyor peki? Erkek onu ya canlarda veriyor, ya kan veriyor, ya kurbana veriyor, hayvan gidiyor mu? Gidiyor. Öküz bile edersin, mesuliyetinin hemen gereğini yerine getirmediği zaman hayvan mazur görülmüyor. Ya insan neler gösterecek, ne olacak sevgili? Meyveler meyvaziler parlar, keserler odun yaparlar. Halbuki onun icabında meyvelerden değil, Keserse odundur, yani ne olur? Taksın işlerimiz seni var deneli yani, ağaçların bilmeyen tespitine göre. E yani bir şey yaramamaklığı, gene bir yerde bir şey yarıyor ama tam ya bir iş görüyorsa, ya bir yani ahiret için hazırlık olacak bir şeye çalışmıyorsa, e nasıl görmedik Allah aşkına? Ramazan'da cami yeter, Ramazan'dan sonra ahir baş bitti, inşaat haydi Yok ya ya. Oraya var ya, oranın rahatlığı için buradan oraya mağazına göndermek gerekiyor. Orada bir şey yok şu an. Oraya giden her şey buradan gidiyor. Resulullah sallallahu buyuruyor ki, cennet cennet dümdüzgü ovadır duyuyor. Oradaki ağaçlardır buradan gönderilen diyor. Tesbihat, zikrullah, işte tarikat tarihiler, bunlar bunlar. Namaz mesela. Orada bir ağaç olarak bir işlem görüyor. Neye benziyor? Bir fakirin yaptığı iyilik. Ha, rüya ekranında karşısına, havada uçup ekranına sokak kurulması gibi. Bu, bu farklı bir şey, o farklı bir şey. Şair de böyle gidiyor. Aslında var ya, burada çok konuşmak gerekiyor. Bazı insanlarda aile şüpheleri var. Barın gitmek gerek. Yani gerçek olan bir insan. Daha giderler diyor, orada diyor malzeme olacak diyor. Ben tesbihat, zikrullah, oradan ne oluyor? Ovaya ağacın olarak, fidan olarak dikiliyor. Hatta Ramazan'da görüyor ki bazen melekler, bazen melekler fidan dikmeye ara veriyor buyuruyor. Ben işte e, diğer melekler sürekli dik yapanlar, o dikime haberler der ki kardeş, ne ara verdim belki, faydası dedim belki, aç dikmemize ara verdim diyor dünyada, ara verdim diyor aleyhine geçti, buyuruyor. Bir an öbür nefese Mevla'yı zikretmeden geçen ömrünü zayi etmiştir, hidayetini kaybetmiştir diyor. Tarikat biz güya Allah-u Teala o siz değiliz ama ya özel gazeteden kesin fotoğraf ortaya çıkıyor. Tabii ki yani de bu işe girmeye hali düşünde namaz kırılar İstanbul kuruldanlar sana ne ediyor yani. Yani kardeşim camiye gittik, diskota gitme bilmem ne. Öyle bir layık İslam oluştururken abidik gubidik hastakları, naylon insanları çıkartıyorlar. Yani, yani ne oluyor? Teala diyor ki, cehennemden geliyorum abi diyor. Ne işin vardı cehennemde? Hiç diyor, ateş almaya gitmiştim diyor. Eğer peki buldun mu ateş dedi. Elde ettin mi ateş? Yok dedi, alamadım ateş dedi. E niye alamadın dedi? Taban Üniversitesi sordum dedi. Ben buraya geldim. Cenab-ı Reşit dedi ki, Beyrut dedi, zamanlarında cevap verdim sana. Baniler bana dedi ki, beyefendiler, burada olmaz dediler. Herkes buradaki ateşini dünyadan getirir dediler. Çok Teala uyanık olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Ve onun için, ha, Kur'an'ın dediği gibi bir müstahapı terk eden, sünneti terke maruz kalır. Terk eden, vacibi terk etmeye maruz kalır. Vacibi terk eden, farzı terk etmeye maruz kalır. Öyleyse bir müstahapı terk eden, netice maruz kalır. Farzı terk eden, yükleniyorlar. Aha, yani Amerikan düşük ayarlı olan bütün Asya'ma tatbik etmeye himmet göstermedi. Daha Ali hikmet olarak hepimizi muhabbet. eylesin. Anlatıyı bitiriyorum. Yusuf diğerler şu figüresi vardı. Ya ama bir şey gönlüm varsa da belki o yapılıyor. Müsabakalar yapılıyor bizim Koca Ebu Mehmet Efendi'yi Halim görmüş, şehir görmüş insanlar. Yani en son iki saat. Hakim kimse o dünya şarkı daha bu sefer e, Elemedik, kurtmele böyle uğraşıyorlar böyle vesaire. Hem hakem ikisinden ihtiyar olduğu için diye. Tanrı Hep gösterdi. Önemli değil zaman hepsi başını yere. Tamam mı? Tamam mı? O insanlar üç kırk yaşında yaşı düşmüş. He öyle. Demedi gene vesaire. Ben nereden gidiyor Allah? Bizi hayır ailesin. Ettiğimiz değerleri evet, tekerle etmeye hayatımda tavsiye